Bətnimki cihadni əsla tartıb qoymağın, Rəbbim sana qulluqdın hərgiz qatıl qoymağın. Bətnimki cihadni əsla tartıb qoymağın, Rəbbim sana qulluqdın hərgiz qatıl qoymağın. Şəriətdir qalimiz, Qur'an sünnət yolimiz, Sən buyurğan bu yoldan əsla qoymağın. Şəriət millatdir g'oyimiz qur'on sunnat yo'limiz sen buyurgan bu yo'ldan aslo voz qo'ymag'in qolmas aslo bu tanda shahid bo'lsam armonim rabbim sening yo'lingda tugilsa bu qonlarim va'dangni har o'ylasam yayrab ketar jonlarim sen maqtagan bu yo'ldan aslo voz qo'ymag'in va'dangni har o'ylasam yayrab ketar jonlarim san maqtagan bu yo'ldan aslo voz халлар кызы жүшүрүп шижаат ашар кайта неси кылган шехитти кызы билинге коймаган халлар кызы жүшүрүп шижаат ашар кайта неси кылган шехитти кызы билинге коймаган неси кылган шехитти кызы билинге коймаган Dertin hicre cihatni, esnada Rabbim بەردىن ھىجرەتكە ئاتنى ئەسلا تارتىپ قويمىغان رەببىم ساڭا قۇللۇقتىن ھەرگىز غافىل قويمىغان شەرىئەتتۇر غايىمىز قۇرئان سۈننەت يولىمىز سەن بۇيرۇغان بۇ يولدىن ئەسلا بار قويمىغان شەرىئەتتۇر غايىمىز قۇرئان سۈننەت aslo duo qo'ymag'in so'zlarimda yo robbim kazzoblardan qilmag'in ko'rilgan darashlarda osiylardan qilmag'in sobit qilg'in jonlarda maydonlarda handakda nimatingga noshkur murtatlardir qilmagan sodiq qilgan jonlarda mehnatlardir handakda nimatingga noshur murtatlardir qilmagan jannatingni har o'ylab bo'lamiz foydoshida tayyorlagan hunlarga xiyollar keta osta tayyorlagan hunlarga xiyollar keta osta قانلار قزىپ جوشۇرۇپ شىجائەت ئاشار قايتا نېسى قانلار شەھىدى غەزىپىڭگە قويمىغان قانلار قزىپ جوشۇرۇپ شىجائەت ئاشار قايتا نېسى قانلار شەھىدى غەزىپىڭگە قويمىغان نېسى قانلار شەھىدى Fazilinge koyulun. Şeriatul gayemiz, Kur'an sünnet yolumuz, sen buyurgan bu yolda yolg'on sunnat yo'limiz sen buyurgan bu yo'ldan aslo voz qo'ymag'in qolmas aslo bu tanda shahid bo'lsam armonim rabbim sening yo'lingda tugilsa bu qonlarim va'dangni har o'ylasam yangrab ketar jonlarim san maqtagan bu yo'ldan aslo voz qo'ymag'in va'dangni har o'ylasam yangrab ketar jonlarim san maqtagan bu yo'ldan aslo voz qo'ymag'in Cennetimli her o'ylab bo'larmiz paydoshida tayyorlar hunlarga xiyonlar keta osta tayyorlar hunlarga xiyonlar keta osta qonlar qizib jo'sh urib shijoat oshar qayta nasib qilg'in shahidlik vazifingga qo'ymag'in qonlar qizib jo'sh urib shijoat oshar qayta nasib qilg'in shahidlik vazifingga qo'ymag'in nasib qilg'in shahidlik vazifangga qo'ymag'in vazifangga qo'ymag'in